إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد jama iskabu pẹ̀lú ìfẹ́ ẹka di fẹ́ mẹ́sẹ̀ lẹ́nà àwọn ará máa tọ́ ìwọ̀n wọn àlẹ́kọ́ kàtọ́ ìwọ̀n kálùmọ̀ sàbátà pẹ̀tẹ̀rẹ́ ga wọ́n lè kasaba pẹ̀tẹ̀rẹ́ sẹ kàtọ́ hàn kakuru warkayun kazuma kuna ẹkọ mẹ́ta warkayun kazuma kuna ìsira ka kuru zuma wa kuna kabara kun jikuri wọn ẹkọ mẹ́ta ayé náà kuna bébè yìí pẹ̀tẹ̀rẹ́ mana barta na bifọ ẹka yìí náà kawali ka girbe na tọ́ hàn ẹba adansiyo kaga na ilmọ̀jẹ̀bọ̀ rasulu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama awaiyo ta ka taki irba faji lutu bifo rikana alhikima asiyasiya mete mbate ibere mebere ba kwe ngalla sawani te na wayo kaza na amfani ka ta kuna kar hundi ngalkana alhikima atashri'iyya biga fitare ka diboro ko to irbe ya kana mana zan se haika aba sunna ala to rasulu wali sallallahu alayhi wa sallama da ya ce tankin wurin nan na asilebi ni a kinkin sai wannan no ya musu sa no ya yi no ba da ya no yi ho ganna ne haiti na no rufe na malaiku yana yi ho sa sama da don bara tangal no da wuce kuna fa don ga ho ka su ka ta sai tangal no ko bi ho wandi ilka hinka ko ngalla ne ho ma in kan ta ko yi ko makata tarke a hinzante kaga na asan sun hinzante kaga na rasulullah wai zan bisa taki kana ne ku ba mahanga feri kama wọn nọ alihikima alihikimaiya mẹta abatẹ gọrọkasinẹ mọgori mẹta abatẹ gọrọkasinẹ kuna manamtuko surara mẹta abatẹ gọrọkasinẹ kuna girma mọgolo mẹta abatẹ gọrọkasinẹ kuna biibolo kan na heri o tẹ mabe ka rasulu bana n'o tẹ sallallahu alayhi wa sallam yoruba hɔn hanfal baaji ka e mɔdina ko a kɛra asidi biro yo kan a kɛ na rasulu sallallahu alayhi wa sallama sahabi fana tɛ na rasulu zanga ya. hana tora sulu kai min barbo katika halita ka da wahar nan ran dunya bu kurfai a dino kuna ne na bala ta kai fa sa ba kar farun kuma nan ne ne halita ko non nan ne hamfani a dino kuna dan ka ba kan non nan ne hamfani ba ba kalma ne sai arba na sai ya rasuluki tilga da na hinan zuba ne kaita ka hudu billahi minash shaitanir rajim wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtiga wajhi rabbih ala wala sofa yarda kani rasul sallallahu alaihi wa sallama na na aisa tayo bana no kan na ta rasul ta an duniya ku amma bakasi ne an pe di san wayo ku nan na bala baka ke bana kan na te bo kuma bana duniya ku a tana kuwa da rubai yadda ke yi abin ya kan na ba ai kar kai tarkwani kwanna sarko makana yi karewa bacin mai yadda nayi na ni tande murbu khatabi ina faji gordo ne ka ana mema hay kan ga abakan tabar yayi teo se honga na bata ani tabu ko honga na rasulu go yoko ba dwana kana ka ba guzuri na mor kan no ruka ka ku rasulu mo jine sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na rasulu na ha mor ni ya te ya na je to e kon ni mele ya te de min nya go hunde mba da go hunde ngo yo go ko yo go na kan de mo man hay ka no se o dei dai dai ya kin na buruse rasulu sallallahu alaihi wa sallam agoro kamma ngiya meta ba kari batte katonga ka ba kari ka kana mene nga na kurbu bi rasul mojin sallallahu alaihi wa sallam nga ba kari na haniya nga rasul na haniya te a nga ke eh, nga ko ifan tin ni mene yari te nga ke rasul te ni nan ke, do bal kan kan na ki na mene yari te ba inno morsi kan nga dia nga tinne ka nga batte ka bata da ya na ten ga bolo mo ya ifo rasulu go bana te sallallahu alaihi wa sallam goro ka di kula ya kan na te yul benga te ndo ga kabar pa kiu da ya te na kajina na bala nya tere zan di te na kajina da da han zuru tere ya ra kawu akontonna ya di abun na dili juno na rasul don to mo ka ce jinga te sallallahu alaihi wa sallam na na ti no di te ta kaso kiriga to bi huna nan Allah wuce sun ji ko kalko ki ne sai kiriga an kai wa kana bi mali gurin homal fu wuje gurin sama ga juji no kene na fa kai kamar nan ku kai ko su mari martiya da rasulna ganna kan sallallahu ta'ala alaihi wa sallama an bara na gurje kan na fate kana na kan ta rasul kai eh, abakar da garbo ho ho mata ngari ji ni zugune ni ki bawo mamo so na boro kan ma ka dia to ma ne boro ka sino nunka o ko yo aba ah, boro eh, ma wuro he ni bi ni na di ke kan ti food na o nche kan ti food na se me yo ko jar ku su de ma ndon su ngai na diro don kan atta yal ma wuro bi ni bi soro kam na ma ton ton no yal ma wuro bi ni ta ho yo mo ngor ko wenye ko to yo ai go na assembly amanga no ho ne kre amanga no ho ne kre banka ki maka ai ka gar kuru zuriya na da in ka biyar kutu ya go jijiri kuna didi wa na bon nowi da don zanna gunno agone ya ho irkina au de anindi annana ai sahiji awai tikina ka fara windiya di fagin da ke zana shi ka nun kan ka ba rasuluka so hal ugun ba da wi rasulukan na ba un kuna fari ko ga nuna kallaci ba aban ko windiya a don ga no amma shi jina kai bara an jina na ta ai ya bara da'awa na ban kai mo jine na se wayo amma kiri dan ka hori hatta ka ngol fo ga gameli ri da ka ko bal ko makana ko makana ta sai hinan zo war yi bara gorka ne kan ga ziyara za ne yi kuna ta aka cin wai ci oi hay mun be na ngalla ha me te ngacha da ya buru kuna ngai ki be wa da kuna kuna nun ka buru haburu te an han sen te alfahari ko kan ko sai farista ba kino a ah, telele wal ban kaza ba telele o ka ko na ban ka to we do rasulu ke barga sallallahu alaihi wa sallama kamman tijibi kan koton nan tilili ku sai ko din ke nan mata baka ga da ka ta baka tsaya ilma ita baka ke dawo kuna da gusu kuna wuro da kai dun fa gina moji ne rasul makiya ne ka gina sai an ci afa no daidai kan na moji ne an bar hainun gina kawi farko tonga an kaye banna an jaba da ka banna banna an bar haino ya kawi an duka tonga a kurmo moyirin hon han kar ko su gusu kunan tayo sallallahu alaihi wa sallam kan to gusu din ba kai sata ma shi meta ba kai dro kuna ba gangon na hambure ni a ba jina kawuro na shi ta mana da a ba no an wuro dai na wa fa su kuna an na hay ni ma duwa kai na o baladi kur paynor pe ka ga me ta patte an be ka rasul bana te na rasul darbani na kodi na na hiji aba kan da be ka kai ka te biya te usure kuna yugo na amfani ka duwa hon kan na kine ta kai goro usuri kuna aba kan goro ka tala dari kaji rasul te kani ko dinan zobu na ka mo hunde tora ka irin yar kai darbani rasul la bongo zaka a sidik na kinamu metedon na-achị ya ta nnata nwanụ ihe na-achị anacha ndị ya so a nan biri na-achị ndị ya mmalga nan biri na-achị ba na rasul na kan majirman tarza kallati min diga kaci bismillahi urkika min kulli shay'in yuzika min sharri kulli nafsin aw ainin hasidin allah yashika bismillahi urkika kan da za ka ba karkan haruwar tayo wani ba wata kusina boka ya kin tiya da gani dilla fara biri to da wa da buno bai ga maka ce irfe nan masoki ka da bai ga maka ta tar kurbai da aka ba kalma ne beri har ni kurma kan mortu bai hen islamu don tukuno ko kin gari mortu bai hen na ki rasulu sai iko ga nari tuku na rasulu ki don zu ka ta dai hai ka hai mo baraki sai ni gono kuma tube hen islamu hunan fayo kan yi kajin gari ba to ya bare Allahu akbar kanki gorka sama bori ganna be aba kali na pa terego nyel terego hanzo terego abi fari ci miona la rasulu ko dai morbo ngo mane ka dai bol babana te morgo kan ga ci hafsa a harmano kunaiti kan nan ngawi batari hunkuna rasulu ma ko sallallahu alaihi wa sallama kana usman bin affan no nan nan ngo ngo ngat na bani tam te badari rasulu ke usmanu sai gorofu kamar langoyi zan yi ba kuyaka han ka aslame na badari ma na dia don to te abdullahi bin rawaha an ka se ni madina go sai ka na sarate a to te ka ga usman guna fani wo gusu an kan ka sare ka we ka ba rasul go ta kada gusu kon ku dile yi ngal dinga na wayo ka dulla dia tere biya ka te ni irin ma ngam morgun khataji nga be ka usman guna fani gari usman nga kinamu ay ka duni badari kuna na fe badari we sanga ya nan gai we digo asi ngana kan dini hafsa na bongo haru unaisi na bongo si bel pe na nan mo mo yo beni de hafsa ta ya kasawante ama hiji kanno nga ta sai giduri yo abo aje aje ka ta boyi kan mor ka ya ndula bali nga ki ala ka su kan yo kasi mana hanzu da tare ka kan ti hen na rasu binni ọmọ ọmọ orí alákàtí ìjẹgẹjìnà irin da ya kafi tsoro ta o kan morgun hatari su nuna na bakar gara ku a bakar yi ka da hafsa a susu goyi sai ngana kan gini ga na teu beni handu taji na jibin weli ama di kanon sai mo la kan anan ta yaka jibin sai da nan na kaye na bakar ki ka haisin na hije niyyar gidan haika vota silama tere kuna kurtai la kendu baba na waya ngana kara da ko rasulu ga nari ma sallallahu alaihi wa sallam ta ha ni te mara ndibi in mana dino mete asa ajiran rasulna ha mete ifa ki aibi akuna na ki ko harkati ana usmanu garin na aka suba ana bakar garin na aka suba kadi menta penna yelo na hol fayu fa fayu ko de nunka yojebon nun kunna hay ka bahun mo jebo le bo sallallahu alaihi wasallama nga tiya ka chinedi ana monna wa nga ta se umaru nga chinamu umaru nga chinamu umaru nga chinamu nga ti pe kan la ka shinun foronku ba peba warka ti sa usmanu na bakai abun ko hiji usman ka don kai warka ti san ko usmanu da raka hiji annabi n'o mana ake ase usmanu ka don kwa ban ko hiji ga usmanu homu usmanu duwa we ka ti san ko eh bele hmm, na ji mm to wala ba kai ka su na bi san na ta se in ko kan go ko yari ko faka faka nan nan homu in ko di du haruka ti san da morgun hata bi kin maso kun ngala jibi nan ko la san ba an dunya ko na di sa kai an dunya ko na di sa usmanu an dunya ko mai ko ya ti san ko a malaika yi ba kaka na ki rasul sai sallallahu alaihi wa sallama in ko in kan ta ka gono ku kono ma ki ji kano usman sai kan ji sai masu kan kino bi ni wannan ngari ji kano usman sai na rasul kadan ta mai ma sai haftar ke jin ngate kan sai kan no hanno masu ka rasul sallallahu alaihi wa sallama a karan dalilin domin a taboro kuru na nan ko hihi na malaika jibrilu kamar kan rasul ko ni kano usman se rasul ko be tanga ay ka ya ti rasul sallallahu alaihi wa sallama goro kas ni mabodi kuna ay ka akenan tayo tin ko ran bori din Allah gar woni ni irin ka aliyu faji da ya kula fa rashidin an da banda botaji da ke shere ma ana ba kar koza an da shere wuro kana eh umar bin khattab koza wanda shere wuro da usmanu na eh, ya ci usman da sayyidina ali nígbà bá tẹ́sẹ̀ rọ́ọ̀sẹ̀ ńlá náà mọ̀ wọ́n kó wọ́n jẹ́ yìí kama state náà níṣẹ́ kai ta kwa hiji kama usman guna fante nan na kwarin kawo ana suruno ka kwarin kawo mani za bọ̀ táàkì di ya bara sahabi kuna ka irke don bike sahabi ci yiwu da yi wani mara yi baro wakil nan na zanna zanna ne mo ta kewu da yi wani mara kadar buru baro ko ta kewu kan sa ya sabi na ka ta guli mani mani ko bari yanin kurbai sai wani irin ka ummu salama irin ya bakan ki ummu salama ko ma fali ahiye lan na haru ya hu za maka kaga na fitoji han ka rasulullahi madina sallallahu alaihi wa sallam na ummu salama kunu ka lan na haru mbara sulu kana madina ngati fulu ko yi mu kamar yana ta abu salama ko ndi ngan ka sai ka ndon na kan na ko sai eh, ndon na kan na wai ido wai mana wa shi sannara Ah, na abu salama isto no we mana ono ho iga asu da no we no se no ga ka mi salama ke na ki no we mana ka gun ma koza za ko ma no salama aga no mbari ken na abu salama na haino ke ke ti ganna ka gun gwa ko za ngan jawo kan don kan na kan na ku na ka su tana no bo we ma suni ko ha ko ku ẹ̀rí pé haya àdá uhudu hukuna kan ka kafu rasul sallallahu alaihi wa sallama ba o gaari bo'o ka boka kuri heenina han ka rasul don to makwe gaara asuusiyo deyino nga ha mo hawma molno nga na fa mi kuna ka hal to ba borbura fana ya ka kasum don nan de nga ye ne ten ten nga te mbanga na nga boga no te te mbanga na zaka te mbanga ye be dere rasulu gari ko hen ka hari kini hen na de sari nyani mogo na jiri wa ku cinin kan te kuna na kan ka ka funga rasul don ta ba kare no ka ki jinga te na ba ji kan fe na je tere kan me nyari te na e nun kan ga to ifon na ke ji har ku kai ne aje ka jinga su ba rasul sallallahu alaihi wasallam kwara suna ga ta wurin tambaye kai ka ga na su ban an cin na sai dai kare ga ba yu kuma ba faru kuma suka yi da sauki ga su ban ka ta ban ga da fa guru sai ni sin ke na koyo ka ba di kan nan na ko ta ci na ba kare lawaza fara kwara su da ka ba koyo da kan da na koyo kuma kan ko to batri nan ba daga na ji akwai ja sai na to na ji wa ku kin kana ifan na ce ki hawa kan ka kin ngara sulu kin ba ye ka ta kin ngaba sin da jiri hai a da irin ma hin zande kan ya hin zande na ki hai ka na su ba rasul no ba ban na hariya nan ko da ku be atu ka da ka ne su tin na kan da da ka tuma da wuce da ka gurin nabi kai kuma kar ka tabu sai ha na ko we bo kan nan nan haru hai dan haru kan na wangara ka tu da ko da ka da ka da su sai na kan da da ka tuma da wuce da kan ma sabi jiri wai na jiri wanzu na da rasul sallallahu alaihi wa sallam de ari nura ne yo ku pai to yi da sabu da don bara wuli no rasul na au ka ne na ba san ka ji jabir tan nan na wende za da don ba wende na malfa to ko nya wende ne yo da ita madalle ciwo dai wani irin ka sauda a wai in kantana na na hadija banna ana hijjete na na hadija guna da si sauda sauda nga bongo yono no nga bongo haru ya kaga jenga bo goro ko ne ko kar hadaye mi dente tali to da ke amogo na jiri wegu chirugu rasulu ngo na jiri wegu ke ti ga rasul ta jiri gu go yiri ku kai kuna aba ti ti nyo ku jiri waran ka jiri waran da be rasul sallallahu alaihi wasallam ta rasul na ta kaji ti ko ngan na ko kurmara ni am bara kai kan na kar kani badwa kun wani ibada ke amma nan jeneri kurbai ya ta ga jeneri din ya fa ko man dan wakayo ta ta kuna sai dai ra kai mana barkan nan dai wundi eɗin ta adan takin ɓe iri ɓano ɓay fari kunar wurorin juwa fa kene ka fasalna an gay ɓoro soy adan si takin ɓe wono alhikma alimiya kera bara zansi bomo ka ta zansi k'a ga na rasulullah woyiri kuma sallallahu alayhi wa sallam ifo ganna anduwa batu ya jiya anduwa kan ne forme mogar islamu ya wuyi forme bina ka horji bande we man hakken ni addini kunan ma kyate bi rasulu suini ka kinseya kerobo ma hawe godo mo suini ka rasulu hakar keteya sallallahu alaihi wasallam tila pe rasulu sen de kati a ah, hawe bano zanga we tago mo godo guyo bugu masal ce ne rasulu su ngari bi din kana we tago fukuna in hunu bugu ka no ko mo fugu no ko fandu aka da moje da mo ko amota bulu da fa hunu bugu jibriyadi no ko mo na do aka da moje ta hawo to oni to ala imani aka suka hamar ko ka sai ji hawe hawe ya tayin tawi ko mal ko su na rasulu sai tin ka sa wani kashi a hawe ba no zanga wai ta mu buyu da de wani ka hayo kai ka ba fara ni sai a ti ya sai wani mo a ti yo sai mo rasulu gune ka ni ka sallallahu alaihi wasallam ngana na wuri zamani mani mani mani mani kawo tabiya su ba zama wa tabiya ko su ba zama wa tabiya da ai ka ta ga nan na ba su ba de zan ai sai goyi foga la mai goyi yin na shi ba san sai asawani ka a kibe ka rasul sallallahu alaihi wa sallam an waye da mo waye o bayani wano hani ka waye foka na waye ma ban tilakuna ka rasul sallallahu alaihi wa sallam ni ke mana dabi bi dan na tare ta ka ni ilo e ba sin na islamatare inde wuro hangoro kan hilo te táwọn fẹ́ kàná ní ńlá ìkiri ẹ̀ ńlá bá boro ń hàn déwé bọ̀rọ̀ sí ti sáàdà mẹ́ta bá tẹ́ irin mahaifin ke mara wani ban nawayi ha bu na duwa ke ne ka tura ya gaga ka firji mai ganin nan kawai rikiya ka firji mai ganin nan ke na ko du ha bu ke ne ka tura ya gaga ka firji mai ganin nan kawai rikiya a a an fi ne ga zame de fara sulu ko bi kake subhanallahi ta do habu katla da ga fili ne ga na na na isa tinga golo ngang mene ta kara sulu tinga te he kanga te nga ya tunu ka we di kam ne koto kayi di kam mu kan ka ja te ka je we bo na ta da te ka be ni fili mal fa ku ma kiri we te ai ka na ri zuru we yo na ai woro na ma niya de wo ma ta da te ka be ni te ko bo na hari ta da ko ka na zumu ki te nga na we bo de kan ne jai call forth bụ na nunka kodo ngana kaka nga webo tayari tara call dia ga lutu eni we yo kan tawa mo pere dina tara te kabe ni kamme ga no mo pindika de na kamme da nga hali gono kamme ni ga nunka ko te sula spele har kiyama nga de nan haro bakanni ngo go tayari ka ton na hari da sollo ka bo ka fe ki ka ba abeni wo nta ni assembly na bubu fakati amana harkom awo na harkom makarara kaka gugu we jiani ni kuma kai ciwo kaka we jiani da ta ta sai no din to mahaji haji ne dan te take makamida ka sarote kani nan wai sara din da habu da sai dai hanka suma an ka hanguru hanna ma kaya ku kani nan wai sara sai ai kaya bara kai ne kace na sai asu tuka sai ni da da mai sai ka kurti na sai suba we ji ya we ku idan na saudo dai afana ayin kante ya ko kan ga ke ummu sulaim hadisi di ummu salama ana ka rasul da laban sallallahu alaihi wa sallam ummu sulaim biya ki kan gore zuma ku nan ma ki rasul sai ni ke nan da bi na ki namu adini kuna hawaiti sai we in halmano abu talaha na ki dewe boro handiri a hera kine zama kuna ummu salama ki nan tun ka sari we da kai suwe bere chenaniya we boro handiri ba ya ya ummu salama na umu sulaimu ni ha mara sun bere ka ha da yawa ba don su handiri na ta ko ta ko himan nara kuma ka na ba da yawa ba don su handiri na ta ko ta ko himan nara na kana sai aya ka ta wuzu billahi minash shaitani rajim inna khalaqna lil insana min nutfatin amshaj katin ne na boro hali tano we boro mani na hal boro mani ifanu kal fa sona au kafutu nabiyu e bona ko ne ngaka abdullahi ibn salami kan ta ka rasuluha aka na ama nha chinehi nza de nna mgbe mgbe nsọ na-atụ ụba tari mọrẹ bọ di mọ nsenye fere lo kam dunyo ku ga kanire na dai ka ke shi o kan na ko na rasul se wallahi na bara baran na su gumbi ka to na arasụlụ ha ta di in kin baran dida no wa rasul ci awu an caci a baran dida la ta bona ke shi on ga den nan be mo so na tuba rasul ci bismillah na na ha be ma ta ko ko ni man nanya safo ko yimɓe na baade safo ko waɗi kanko o kunnan so yimɓe na tammi kuna bor fof fala sunna ha ɓeeni ngaaki deewe ɓanna haɗona kan ɗon ɓerga manika ka bacci ko manika ka bacci ko deewe raja kada bomo nono ko yimɓe da de har raja kada bomo nono ko yi manna no kaɗe ka hana han hinkali ngaaki a sai ndiri nga ko kan nan tun kuten ɗum ma ha hin dele nga abdoulahi bin salam ni fi fanna hin hinkali na ki ta fa bo yin kan ko nan kai man na fami kuna borgo o anya ko toza kaba da kire da o ba da biyo da kan ya ko toza ndo ma hangali na jawo kan na hin ko bi aga ba ni ko na rasuluki manika ba shi ko da sawa wedi na haldu ku kai har kan mebo na no wedi kule kuma zakene kaba da fotoza on ba da fotoza kan ya kuleza o amambolin kankan kurfai nan har ku siyo kan gunan kana ko fami kuna din na ko gunan da bika o mani ayi ta inno bari ta shada la ilaha illa allah wa annaka rasulullah sai ya sai lana ai kana hana ka sai yo ka kan more na ummu sulaimu di dare ka rasuluha ni rasul sallallahu alaihi wa sallama ago ku ga hoyi yara ko te de we ko hanji ahime ka ummu rasulullah na ka te al ma'u min al ma'i har ya kana hari na jate anan hano baari te wonan debi hayna hawe te de we boro handiri a hine kara sulusi alma'u min alma'i har ya kana hari na jadi yara na na ita cikari nga yara kasu mukai da kanya wa kamisi ni ke kamu kasha se handiri pe gono ka boro gunte den tunum mana dimani kerentin na himi demi harbo de ni amma handiri kan ka kenga hari huru ni sarbono kembahine beni dugono kembahine to ay wo y'a nyayo sa jere me aba hin kara suli kimo be ko yara an dunya ku ni se irin ta hin zante abo chin tel wo yoga de macha bera dum an hin do kanti o ayo ka dum ka tun ga ta to la ka ro ka ba wuro k'a ngai kama yoge eh ne ta da yambo tawaran konkon dan shi ni mo ko foma kan ki dai kan bate asara non ka so ite kon fe ko gore aka su jingari ta tawe ko ga sallallahu alaihi wa sallam kan kan na rasulu kina na ite kan haliri di hali makan haliri di hali kame tana wa ji wa kan haliri di hali kan ka diriji sauda sunu kanya inta iri man hali amma dan non tunu na kiriyo sai har bon wono nun ka rasuli sin makana halin di halna dan don tunu na kiriyo sai har bon wono ne ya tere de a zakar to nu wo hondo no kambo siriya den ka kai ko jingal ban mayo de fogo ne bin makana tan o de la sari wuro nganga ri barbe kete mazimbiri de la sari eh, da da fari wuro nganga ri barbe kete mazimbiri de la sari kaw mani mawuro den ga jinje mafsum kan alwaje kana zafari kan la sari to kai kan tinya ya ba kai kan na mai we bi tele na o baka kuna ba ni wa zo ngan ne hunu me de bon na ziyara nga ga na bor ko hiji we tele na ko kai ko ga guna kai kala de ba ni al fai ma zo ga su kasu bori bara kuna mata yara ka ci kido ko ba ko su asan o ga no rasul sallallahu ta'ala alaihi wa sallama aw yuhaika kai ba abisa ataki أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لما يكتب كتني كنا فمجنا كريسيا كنا أمبارا بوني وانا فتو نكم بقول منها إذا كفوا من الزبن كاولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن أنا تيم بيو كو mbongo beyo su kulo ay kan nan ci ban de ci ngoro ka aika da ka ɓogo kum k'o tan koƴeeki seddo nga noon jilla seɗa netteli kate ka saro kate ɓuri wonde nde ka saroyɗi koɗe koɗe anate annan koyenuma mouhammadou sallllahu na wa sallam ngana ka hunum mene an ka hunum kanna yahudi ko faaji tene ka madina kunan hunum magari ɗi kaji a tena faare kan hunum magari ɗi ngana wulli esa da wullu kaza koyta kamme e koyta ko a de wuna la ya fatu kam har ce ka kube on ka ta da su te me ma kai nun guda ko eri ma iko henin te de heni kan he bara hen no ku manga heri ta da bara hen de ko ko no man babu el man babu di nga tele kan no na ko mo ka sama guna no mete na kya handoriya ma ne ka buru zile kuna ka han kan bara kulu hay han handure di bunu handore di agumiya ilwe su kunyo o ka in kunyo no hayyo asara na kai wo sanu kun ka bongo na wala ka bongo no guna ninno rasul sallallahu alaihi wasallama yahudi na sare ngunga bai katta hay katta labu ngunga bi ngunga bai katta kan bogu ay kan ngunga bodu amma ifa anan na gana na hausi ifa anan na kimino ngono hausi ar ko ne ko ne penan banna peri ka ta'awudu billahi minash shaitanir rajim wa kanu yastafihuna ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi falantullahi ala alkafirin kafirin kajin madina ko peri kan ba din don tokte ko be kan ba ahiri zaman don ngana din don tokte wa de madina bo na dai ke di yahudi na sawe ki bugu kari su bana wa wasindiri handori o ka huru yari atokte ta huru ma gana kaburo kai ka mana haikal dun dari kai kabara kala ma jahu ma arafu kai kan be no ka ka ka kana hulun do kan be ka faru bi nan ga dai yo kin su kimino to ko su na abun ga o ka kan be ko nan kai ya ba kiri su da amma dai nor kai ta wadu wa no nan we hai in ta to ka ba no ko ta ranga ka ra su da an duwa kan ji sabi ga nan amma no ta wa ko mu sai yo kan sai kamar amma ko mu sai yo kan da kuna ba ko kos kan daga da shi wasu kamar ba da kuna in da ya kuna da bi fatina ba ko zuma ta in gun su ka kan zuma ko ko zuma ki ko zuma da haji in kamar da ba kana ka kuna yango na ma su kan da ya ma ko ya zanna in kuro plat in kan sarur gonan tayi to gono jahannama to ma zanna in kamar da wa kai ma su ko kuma har ku muna ikere muna ikere e kai bukka kuma ko mun kamar kuma e ka bo ji gare kuma te na da isra ka kuma kamar k'a harmar kuma ta mun te e ko ne gon ka ko te be dan nan ya ho te kuma te jari malin te e kuma te jari garan te mun ka ci amin an so da malaikai mun amin e kare mana barkan nan musabaka gona kuma da yana kene ke da yana ilkar kamar jeri banan te ar kwani bo to kai ara to go to halle ga anniman na jin kai ka har na ara ko duwa ke fala ya ko mo mai samman te abuna da barkar ka ba ko yuhu kullu kafun na ani maka kuna kuna danna na ko ba bene ba da kuna ani maka kuna kuna fara da mazu ba da kuna ani maka kuna kuna hundu kunu mai kalba da kuna ko sai ko ko ko kai na ga da ko jiro kuna ka ba da tanga di kan mattari jiro kuna ka da tanga di ga di mattari ilma na zalimi yo kan najisi mo ya ko za za ilka ka la ta kan gurna ko za za ilka maga ma la kai ko mun ga in ji wannan gurkan sun ba zanga ka daga man karon nan gune gulobi indhirada kuna ma gaabanayse bedeliha kurubee kuna ma gaabanayse s i d a n d a n g a n a yaalodidi ma gaabanayse man karun nangune gaabanayse ku man keeli wakaayindiga kobe kaajisire bonjiirka man ma alaamad kala wakaayina waytakayisi kobe kaajirina man mana alaamad kala irka b e g e l i k e y tagay malar barkana keena kan g u n n a a kabanaa kobe wono makasinna maa kurmeenan kumina sulaati kun yaram